الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله داعيا إلى الله وبشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أولي يوزنكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم كاركما تميت محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله tena somo ni بشيرا mwenye kutoa bishara kwa mambo ambayo yatakuja mbeleni wanadhira na tena ni mwonyaji na sala na salamu pia zaendee masahaba zake watukufu na wale ambao wenye kubeba ulinganizi wake mpaka siku ya kiyama na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala neno fupi takwa Allah lakini neno lenye mazingatio makubwa kwa mwenye kutafakari neno lenye mazingatio makubwa kwa mwenye akili yatosha kutuba kuwa litakwa Allah tukamaliza tukaanza na kusali lakini nyoyo zetu eh zimeingiwa na mitihani nyoyo zetu zimeingiwa na mtihani na mtihani wenyewe tumerubuniwa na fikra ambazo si zetu tumerubuniwa na fikra za kimagharibi fikra za secularism tukiona kwamba dini ni katika nyumba ya ibada tukitoka nyumba ya ibada dini haina nafasi tena na ndio maana hatuna namna kufafanua na kufafanua ndugu watukufu wa Kiislamu tupo fi shahr mubarakun shahr rajab tupo katika mwezi mtukufu mwezi wa rajab mwezi wa matukio mingi mengi kweli kweli lakini miongoni mwa matukio muhimu ni tukio la Isra wal Mi'raj miongoni mwa matukio muhimu ni kuangushwa kwa dola ya Kiislamu miaka mia sasa tangu dola hii ya mwaka 1342 hijiria yani mwaka wa Kiislamu ndio iliweza kuangushwa tarehe 28 ya mwezi mtukufu wa Rajab leo ni mwaka 1442 hijiria imetimu miaka 100 miaka 100 umaslamu bila dola miaka 100 umaslamu bila kuhukumiwa na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala miaka 100 ya udhalili na unyonge miaka 100 ya kugawanywa ardhi za Kiislamu na kufanywa ardhi nyingi takriban vijidola 50 paka mmoja akijifakhiri na bendera ambayo wamechorewa na mkoloni magharibi wakati mtume sallallahu alaihi wasallam aliwacharika aliwaachia bendera mbili zote zikijulikaniwa kwa raya tunauqad liwa rasulillah wa raya liwa bendera nyeupe yenye maandishi meusi ya la ilaha illa allah raya ni bendera nyeusi yenye maandishi meupe ya la ilaha illa allah hizi ndo bendera alizotuachia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam umma islamu umegubikwa na fikra za kimagharibi umegubikwa na unyonyaji unaofanywa na watawala vibaraka lakini wakifanya kwa ajili ya wa magharibi hutuba yetu leo imebeba anwani ya kwamba bishara ya kurejea khilafa ya Kiislamu na itarudi insha Allah hivi karibuni ije kuwaongoza waislamu na kuwasimamia wanadamu kutoka katika kiza cha nidhamu fisidifu ya kirasilimali iliyowanyonya raia iliyowanyonya wanadamu ikawafanya kwamba kana kwamba duniani si sehemu salama kuishi watu wamefukarishwa kiwango cha mwisho kwa sababu ya watu wachache waweze kujifahiri na rasilimali nyingi ila hali Uislamu Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusiana mali kaila yakuna dulatan baina al kutuba ni bishara lakini kabla sijataja dalili za kisheria zinazoonyesha kwamba khilafa inakuja tulikumbushe tukio la Isra wal Mi'raj tukio adhim sana hili tukio kubwa tukio la kitarehe Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda Baitul Maqdis kutoka maka akaenda Palestina ndani ya usiku mmoja kitambo kidogo tu lakini Mwenyezi Mungu akamzawadia zawadi kubwa zaidi ya hiyo zawadi ya kwenda mbinguni akarudi asubuhi anamwambia Abu Jahali nimekwenda Palestine Baitul Maqdis Abu Jahali kwanza alimstopisha mtume akaambia ngoja ngoja ngoja nikikuitia watu watu ambao wa mji huu uwaelezea unachokisema utawaelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia nitawaelezea najua ni kwa nini Abu Jahali ameitwa Abu Jahali ilhali wenzi wake walikuwa wakimtambua kwa jina la Abul Hikam Abul Hikma kwamba ana hikma tele chungu mzima lakini mtume akamdogesha kwa sababu mtume alikuwa ni mwanasiasa kwamba huyu mtu ambaye anaonekaniwa na hadhi kwa watu afanywe kwa chini sasa mtume alimdogesha kumta Abu Jahal Abu Jahal sasa na yeye Abu Jahali alitambua kwamba hii ni njia ya kisiasa kumwangusha mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akamwambia nikikuitia watu nikakusanyia watu hapa utawaambia yani kwa mara ya kwanza conference muhadhara wa mtume kongamano la mtume analiandaa asiyekuwa Muislamu kwa mara ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia nikusanyie watu akamkusanyia watu na mtume akawaeleza kama alivyomweleza Abu Jahali peke yake Abu Jahali anamrejelea Abu Bakari ya Siddiq unasadikisha anayosema rafiki yako akamwambia hata kama akisema zaidi ya hapo hii ndo imani ya muumini inatakiwa iwe katika kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Abu Bakari anasema hata kama itakuwa ni zaidi ya hapo sio Baitul Maqdis peke yake na ni kweli mtume alienda mbinguni unadhani ni kwa nini watu wa tarehe waliotuhifadhia tarehe ya Uislamu kwa nini hawakuweka rekodi ya mtu wa kwanza kusilimu mpaka mtu wa mia moja unadhani kwa nini ilikuwa uwezekano huo haupo ulikuwepo lakini tukio la Israa wal Mi'raj lilikuja kuvuruga mpango huo walilitaji wengi wengi walilitaji katika tukio hili la Isra wal Mi'raj wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Muhammad yatamki kwa matamanio yake afuate matamanio yake na utamka ni wahi kutoka kwa Mola wake Abu Bakari alielewa hivyo na ndivyo muumini wa kisawa sawa wa kikweli anatakiwa aelewe hivyo kwa yale anayopaswa habari nayo na mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa hakika hivyo hivyo ikiwa mada yetu ni bishara kurudi kwa khilafa twasema khilafa itarudi na muislamu ni, ni wajibu kuthabitisha yale ambayo sheria inatuambia Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika kitabu chake tukufu wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim anwaahidi Mwenyezi Mungu wale ambao wameamini miongoni mwenu na wakafanya matendo mazuri la yastakhlifannahum fil ardi atawafanya kuwa makhalifa katika mgongo ardhi kama stakhlafa alladhina min qablihim kama alivyowafanya makhalifa waliopita kabla yenu na katika kauli nyingine mtume Mwenyezi Mungu anasema inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad sisi tutausuru tutawanusuru mitume wetu na wale ambao wamemwamini hakika leo damu islamu zinavyomwagika ardhi ya islamu zilivyochawanywa rasilimali zinavyochukuliwa kwa ulafi na wa, na wa magharibi tuna haki yote Mwenyezi Mungu kutunusuru sasa Allah anasema inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhadu hii katika huu ai wa dunia tunaoishi na kesho siku atakaposimamishwa mashahidi Allah subhanahu wa ta'ala atatunusuru leo katika mgongo wa ardhi wa'ada Allahi haqqan natambweni hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli wa man asdaqu min Allahi qila basi ni nani aliyemkweli zaidi katika maongezi zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nani kinyume na Mwenyezi Mungu aliyokuwa mkweli wa kuahidi wa'ada Allahi haqqan na aibu ya haja Mwenyezi Mungu isipokuwa ni lazima ituke maadam leo tunaishi chini ya kivuli chini ya, ya, ya, ya nidhamu za kirasilimali wakati khilafa haipo imetoweka basi tutambue umma wa Kiislamu ni wajibu kusadikisha kurejea tena kwa khilafa na itarejea tu A, atake mwenye kutaka apinge mwenye kupinga si ndoto kama wengine wanavyodai kwamba hawa wanaota ndoto la hasha si ndoto hii kama ni ndoto basi ni bora yule ambaye aota katika ahadi ya nani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko kuota katika yale ambayo tunaahidiwa na wanadamu tena walaghai waongo katika vipindi vya shaundi wenyewe mwashuhudia kuna fujo na ghasia kibao basi ni bora tu wote kwenye ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini si ndoto ahadi ya Allah ni kweli itatuka khilafa na itarejea Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba radhiallahu anhum awwalu dinukum an-nubuwa wa rahma anawaambia maswahaba lakini pia atuambia umma mzima wa Islam mwanzo wa dini yenu ni utume na rehma thumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwa kisha itakuja tena khilafa kwa njia ya mtume thumma fatakunu mashallah takuna thumma arbaha Allah idha idha shaa yarfaha utakuwepo utawala huu wa khilafa wa masahaba radhiallahu anhu kwa muda ambao Mungu anapotaka uwepo kisha Mwenyezi Mungu atauondosha thumma takunu mulkan adha kisha utakuja ufalme mwenye kunyanyasa ni khilafa hizi ambazo zilikuwa na majina khilafa Umayya khilafa abasia wa Uthmania ambayo ilinyongwa ya mwisho ndio ilinyongwa mwaka 1342 Hijiria ambayo leo ni miaka 100 tangu kukosekana kwake khilafa akasema fatakunu mashaallah takuna tumarfauna Allah ila shaa yarfaa itakuwepo pindi Mwenyezi Mungu atakapotaka uwepo kisha ataondosha baada atakapotaka kuondosha thumma takunu mulkan jabariya kisha utakuja utawala wa kijabari wa maguvu ndiyo tawala ambazo leo tuishi nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema patakunu masha Allah takun utakuwepo muda ambao Mungu atakapotaka uwepo thumma yarfa'uha Allah ila shay'in kisha atauondosha Mungu pale atakapotaka kuondosha thumma takunu khilafatan ala minhaji an-nubuwa thumma sakata kisha mtume akasema itarudi tena khilafa kwa njia ya utume kisha mtume akanyamaza manake baada ya kurejea khilafa hakuna tena na madam twaishi chini ya mulkan jabaria khilafan qariban biidhnillah ipo karibu mno kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أسيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى نبوة كفوة الإسلام تكيوى كتك مندلز وخطبة أول خطبة يتو مربانواني بشارة زفرجي خلافة na itarejea inshallah kuja kuongoza wa waislamu kuwasimamia waislamu na kuongoza wanadamu kwa ujumla miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyabashiri na hayajatokea na kutokea kwake kunalazimika kuwepo na dola serikali itakayosimamia ili kufanikisha utekelezaji na ukamilikaji wa kutokea haya Mtume aliulizwa ayu madinataini tuftahu awwala ni mji gani katika miji miwili hii itafunguliwa mwanzo al au Rumia ni konstantinopo au Rum yani kawaida ya serikali ya Kiislamu ya kawaida kufutu albiladi kufungua miji kuingiza chini ya kivuli cha serikali ya Kiislamu sasa mtume anaulizwa ni mji gani wa kwanza utafunguliwa katika miji ya Kikristo zama hizo ni Konstantinia au Rumia ni Konstantinopo au Rum mtume sallallahu alaihi wasallam akasema البلاد هرقل تفتح أولا إنجي وهرقل تفتح أولا يعني القسطنطينية وما بعد القسطنطينية الروم مين بعد القسطنطينية نروم لكن القسطنطينية إني كبولي وشيني كموني كسرقة الإسلام leo haipo ni lazima irudi kwa mara ya pili khilafa ili huruma ambayo alibashiri mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza eh, katika hadithi iliyopokelewa na Muslim asema zuia liya al-ard nimekunjuliwa mimi ardhi faraaitu mashariqaha wa magharibaha nikaona mashariki yake na magharibi yake mtume alikuja akakunjuliwa hivi ardhi yote yote Mtume anasema nikaona mashariki yake na magharibi yake. Anasema wasayablughu mulku ummati zuya li minha. Utafika utawala ufalme wa ummati wangu pale nilipokunjuliwa mimi. Serikali ya mwisho inaangushwa mwaka 1342 kwa mwaka wa Kiislamu haikuweza kumaliza Ulaya wala Amerika haikufika ni wazi ni lazima irudi ili bisharajia mtume kwamba utawala na ufalme wa, wa umati wake utatawala ulimwengu mzima iweze kutimia na mtume anasema la yuballighanna hadha al-amru Mwenyezi Mungu atatimiza jambo hili na atalifikisha mabalagha al-layli wan-nahar pale panapofikiwa usiku na mchana wala yatruku Allah baita almadar wala wabar Mwenyezi Mungu hatoacha nyumba ya udongo wala ya nyasi au ya ngozi hatoacha ipokuwa nyumba hiyo itafanya nini dini hiyo itafanya nini itaingizwa huko leo wazungu hawajui neema uislamu hawajui kabisa ni lazima dola ya Kiislamu irudi ili neema hii iweze kutimia na iweze kufikia kila nyumba iwe imefikiwa na Uislamu humu lakini haya yote ni pale itakaporejea khilafa na haiwi kusema kwamba ni sawa eti maadamu Mwenyezi Mungu ameahidi na mtume wake amebashiri basi sisi ah maadamu ya ahadi ya mtume na bishara ni ahadi ya Mwenyezi Mungu na bishara ya mtume wake basi kala sitakuja tu wenyewe haiwi sawa kusema maneno hayo bali ni kufanya kazi ma'al-amilina pamoja na wanaofanya kazi kwa ikhlasi kwa ajili ya kurejesha serikali ya Islam kama vile kila mmoja baina yetu ameandikiwa riziki yake ameandikiwa nini atakula kwa siku lakini hamna hata mmoja baina yetu anayenyosha nguo akasema maadamu Allah ameandika basi mimi nasubiria nyumbani kwangu kibarazani kwangu riziki itaingia mwenyewe bali kila mmoja hutoka na akafanya matendo ambayo yanapelekea kupata hiyo riziki halikadhalika kuna watu wanawake Mwenyezi Mungu ameshawaruzuku watoto hata kabla hawajafanya chochote katika daftari la Mwenyezi Mungu inajulikaniwa huyu ana mtoto kadha wa kadha sana lakini mtu hawezi kusema kwamba ah, maada Mwenyezi Mungu anajua kitakachotokea baadaye yeye akaamua kusalimu amri asimfanye chochote mkewe si sawa kilichokuwa sawa ni kuendea asbabu ambazo Mwenyezi Mungu anatutaka sisi wanadamu tuziendee na ni kwa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume alibeba ulinganizi kwa njia ya kibusara akawafahamisha watu Uislamu kwa njia ya kifikra akafanya msuguano baina ya fikra yake na fikra zilizokuwepo mpaka watu wakaamua kuachana fikra zao wakaamua kubeba Uislamu akawapata watu wenye usemi na wenye magugu waweze kumnusuru jambo lake akawapata Hausi na Khazraji ambao waliweza kukubali kusimika utawala katika ardhi tukufu ardhi ya Madina ndiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akabura Madina na kuasisi serikali ya kwanza kwa njia hii ya kibusara ndio njia ambayo umma wa Uislamu tunatakiwa tuungane na tushikamane katika njia hiyo inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وارض عن اربعه الخلفاء الراشدين امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق وامير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وامير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وامير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا يا إلهي من مجيبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء يا رب العالمين اللهم عجل لنا بالخلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهلها وتذل بها الكفر وأهلها اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وإلى همومنا وغمومنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون وأقم الصلاة